บุ๊กทู ยี่สิบห้าอุตสตาขุติอุตสตาขุติในเมือง คาลักชิคาลักชิ ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟซาดกูร์เซมินดา สัตกรเซมินดาดิฉันต้องการไปที่สนามบินไอรอโปอร์ตชิมินดาไอรอโปอร์ตชิมินดาดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง คาลากิสเซนทร์ชิมินดาคาลากิสเซนทร์ชิมินดาดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ როგორ მივიდე სადგურამდე? როგორ მივიდე სადგურამდე? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ როგორ მივიდე აეროპორტამდე? როგორ მივიდე აეროპორტამდე? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე? როგორ მივიდე คาลักิสเซ ნ ტ რ ა მ დ ე ดิฉันต้องการแท็กซี่ตั็กซิมจีรเดบะตั็กซิมมจีรเดบะดิฉันต้องการแผนที่เมือง คาลักิสรูกัมจีรเดบะคาลักิสรูกัมจีรเดบะดิฉันต้องการโรงแรม სასტუმრო მჭirdება სასტუმრო მჭirdება დიჩან ტონგკან ჩაო როტიონ მინდა მანქანა ვიქირავო მინდა მანქანა ვიქირავო ნი ბატ კრედიტ ტონგ დიჩან ქა აი ჩემი საკრედიტო ბარათი აი ჩემი საკრედიტო ბარათი นี่ใบขับขี่ ของ ดิฉัน ค่ะไอเชมิมาร์ทวิสมอตสมบะไอเชมิมาร์ทวิสมอตสมบะในเมือง มีอะไร ให้ดูบ้างคะราอริสคาลักชิซานาฮาวีราอาริสคาลักชิซานาฮาวีคุณ ไปเมืองเก่า สิคะจัดิตซูเอลคาลักชิ წადით ძველ ქალაქში. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ? მოაწყვეთ ექსკურსია ქალაქში. მოაწყვეთ ექსკურსია ქალაქში. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ? წადით ნავსადგურში. წადით ნავსადგურში. ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ?